أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين au amejichukulia watoto wanawake katika vile alivyoviumba na akakuteulieni nyinyi watoto wanaume wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kawim na anapobashiriwa mmoja wao kwa yale aliyompigia mfano Mwenyezi Mungu uso wake husawijika na hujaa hasira. aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, ati aliyelelewa katika mapambo na katika mabishano hawezi kusema kwa bayana. Waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun, na wakawafanya malaika ambao ni waja wa mwingi wa rehma ni wanawake, kwani wameshuhudia kuumbwa kwao ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa. Waqalu law shaa ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmi illa yakhrusun, nao husema angelipenda mwingi wa rehma tusingeliwaabudu sisi, hawana ujuzi wowote wa, hayo hawana ila kusema uongo tu. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun, kwani tuliwapa kitabu kabla ya hichi na ikawa wao wanakishikilia hicho bal qalu inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun bali wanasema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi basi na sisi tunaongoza nyayo zao wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا atharihim muqtadun, na kadhalika hatukumtuma mwonyaji kwenye mji wowote ila watu wake waliodeka kwa starehe walisema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi na sisi tunafuata nyayo zao. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون akasema hata nikikuleteeni yenye uongofu bora kuliko mliowakuta nao baba zenu wakasema sisi tunayakataa tu hayo mliotumwa فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين basi tukawalipizia angalia ulikuwaje mwisho wa waliokadhibisha Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ati mnadai kwamba yeye amejitwalia katika viumbe vyake watoto wa kike na nyinyi kukhayalieni watoto wanaume ama hakika haya ni mambo ya ajabu kweli. Wamekuzulia wewe hayo na ila hali wao wakipewa habari mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike, uso wake usawajika kwa kudhika, naye kajaa masikitiko na huzuni kwa kuona anapewa habari mbaya. Hivyo hawa wanafanya jeuri ya kumpachikia Mwenyezi Mungu mwana ambaye kwa maumbile yake amelelewa katika mapambo na hata hawezi kujadiliana na kupambana kwa hoja kwa nuksani yake ya kubaini. Ama hili ni jambo la ajabu. Na ati wakawaita malaika viumbe vya Mwenyezi Mungu kuwa ni wanawake, kwani wao waliwashuhudia walipoumbwa hata watu ya hukumu kwa jambo hilo hawakuliona. Sisi tutausajili uzushi wao huu na siku ya kiyama watakuja hesabiwa. Na washirikina usema ati la kuwa mwingi wa rehema angelikuwa anataka tusiabudu hii miungu, basi tusingeliabudu. kusudia kudai kuwa ati Mwenyezi Mungu yuradhi kuabudiwa hiyo miungu. Wanasema hayo bila kuwa na elimu yoyote ya kuyategemezea wayasemayo. Hawa si chochote ila ni wenye kudhani tu, nena maneno yasiyo na ushahidi wowote. Kwani tuliwapa kitabu kabla ya Qur'ani cha kuunga mkono huu wao, ndiyo maana wakashikamana nao kwa nguvu hivi. Hatukuwateremshia kitabu namna hiyo. Basi hawana hoja ya kuinukulu. Lakini washirikina waliposhindwa na hoja zote walisema, hakika sisi tumewakuta baba zetu wakifuata dini hii na sisi tunaendelea kufuata nyayo zao. Mfano wa hali ya watu hawa ni mfano wa mataifa yaliyotangulia. Hatukumtuma mtume yeyote kwenye mji kabla yako ila walisema wale wenye kunemeka katika huo mji nao ndiyo waliotakabari kwa hizo neema. Hakika sisi tumewakuta baba zetu wakifuata dini hii, basi ndiyo sisi tunakwenda mwendo wao. Basi kufuata kijinga ni upotovu wa tangu kale. Mwonyaji akasema, je, mnafuata baba zenu hata nikikujieni na yaliyoelekea zaidi kukupelekeni kwenye uongofu kuliko wa nao baba zenu? Wakasema, kuwajibu mitume wao wakiwakadhibisha kwa dini, sisi tunayakataa yote mliotumwa kutuambia. Basi tukawatesa wale wakadhibisha mitume wao kwa mateso makali katika dunia. Basi hebu angalia, ewe mwenye kuzingatia, Vipi ulikuwa mwisho wa wenye kukadhibisheni kuwa ni mfano wa ajabu na mawaidha makubwa